Շվեյցարական Բեռնում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ ԱՄՆ կոնգրեսում տեղի կունենա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը նվիրված դռնփակ քննարկում։ Թուրքիան հաջողակի է խախտում Հայաստանի օթային սահմանը։ Ադրբեջանի ակտիվությունը շփման գծում պատահական չէ։ Պատմական հուշարձանների պահպանումն ու վերականգնումը պետք է լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Զբոսաշրջային տարին Արցախի համար բարեհաջող էր։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 17-ին ստորագրել է հրամանագրեր, համաձայն որոնց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում իրականացրած նշանակալի բարեգործության համար Փյունիկ մարդկային ռեսուրսների զարգացման ամայիկական հիմնադրամի պատվավոր նախագահ Բարերար Գաբրիել Չեմբերչյանը եւ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Սարգսյանը ապարգևատրվել են Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Դեկտեմբերի 16-ին եւ լույս 17-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում ակարակորտի կողմից ռադիաթարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 180 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 1800 գրակոց։ ԼՂ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմում պատժիչ գործողությունների։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 18-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Շվեյցարիայի համադաշնություն Բեռն, որտեղ դեկտեմբերի 19-ին ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահների միջնորդությամբ հանդիպում կունենա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հունվարին կազմակերպելու է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը նվիրված դռնփակ քննարկում, որին հրավիրված է նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ԱՄՆ-ի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Այս մասին ասել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչ Եղիսաբեթ Չուլջյանը։ Մենք կցանկանայինք, որ բաց լսում լիներ, բայց այս պահին դեռևս չի հայտարարել հանձնաժողովի նախագահ, ասել է նա։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանն ընդունել է Թուրքիայի կողմից Հայաստանի օթային սահմանը հատելու փաստը։ Այս մասին հայտնել է երեք Հունաստանի պաշտպանության նախարար Պանայոտիս Կամենոսի հետ համատեղ ճեպազրույցի ժամանակ։ Անդրադառնալով Թուրքիայի պահվածքի մասին հույն լրագրողի հարցին, նախարարը նշել է, որ ոչ պատերազմական իրավիճակում հարևանները պետք է հանդուրժողականություն դրսևորեն բանակային զորավարությունների ժամանակ օթային սահմանները խախտելու հարցում։ Նա նշել է, որ Թուրքիան գրեթե ամեն օր խախտում է Հունաստանի օթային սահմանը եւ անգամ խախտել է Հայաստանի օթային սահմանը։ Սակայն մենք հանդուրժողականություն դրսևորեցինք, ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության նախարարը, հավելելով, որ Անկարան իրավունք չներ նման կերպ վարվել ռուսական օթանավի հետ։ Սերյան Օհանյանը ողջունում է ԱՄՆ պետդեպի պատրաստակամությունը սահմանային միջադեպերի միջազգային հետաքննության անցկացնելու առումով։ Շփման գիծը անընդհատ գտնվում է խախտումների, շարժի, ստորաբաժանումների, դիվերսիոն խմբերի եւ նաեւ կրակի ազդեցության տակ։ Եվ այդ իրավիճակում չափազանց դժվար է այդ խնդիրները իրականացնելը, բայց Միջազգային հանրությունը եւ նաեւ պատասխանատու կառույցները պետք է այդ ուղղությամբ համապատասխան աշխատանք տանեն, որի համար մենք մեր պատրաստակամությունը արտահայտում ենք եւ ողջունում ենք։ Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը ողջունել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոսի, կոնգրեսական Էլիոտ Էնգելի, ինչպես նաև նրանց 80 գործընկերների ներկայացրած առաջարկները, որոնք ուղղված են Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության ու ագրեսիայի թուլացմանը։ Նշենք նաև, որ Էդրոսիի մյուս կոնգրեսականների ներկայացրած առաջարկները ենթադրում են շփման գծից ագամարտող կողմերի դիպուկահարների հեռացում, շփման գծում ՀԱԿ-ի Միսկի խմբի կողմից վերահսկվող նորարարական համակարգերի տեղադրում, որոնք հնարավորություն կտան հստակ իմանալ, թե կոնկրետ որ մասից է իրականացվել հարձակումը, ինչպես նաև շփման գծում ավելի մեծ թվով ՀԱԿ-ի Միսկի խմբի մշտադիտարկողների տեղակայում, ինչը թույլ կտա ավելի հստակ արձանագրել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը։ Ամերիկյան կոնգրեսականներ Ռոսիա միուսների, ինչպես նաև ԱՄՆ պետդեպարտամենտի առաջարկը, որ սահմանին տեղադրվեն միջադեպերը ֆիքսող սարքեր, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Թևան Պողոսյանը ողջունում է, բայց այնուամենայնիվ վստահ է, որ Ադրբեջանը դրանք չի իրականացնելու։ Ոստի առաջարկում է, որ միջազգային հանրությունն իմի բերի ջանքերը եւ այս հարցում ճնշի Ադրբեջանին։ Պետք է գիտակցենք, որ նախաձեռնությունը, եթե նույնիսկ ստանա կարգավիճակ, դժվար թե Ադրբեջանը պատրաստ լինի հետ կանգնել իր նախկին հայտարարություններից եւ գործողություններից։ Հայտարարությունների մասով իրենք միշտ ասել են, որ պատրաստ են քննարկել օրինակ դիպուկահարների հետ քաշման հարցը, միայն երբ որ ինչ որ բաներ վերադարձվի իրենց կամ մեկ այլ խնդիր լուծվի, ասել է Թևան Պողոսյանը։ Ադրբեջանի ակտիվությունը հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմաններին պատահական չէ։ Այս մասին ասել է գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը։ Վերջինս նշեց, որ ռուս-թուրքական լարվածությունից հետո, երբ Թուրքիան խոցեց ռուսական ինքնաթիռը, 2-3 օր անց Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավթօղլուն հայտարարեց, որ իրենք ամեն ինչ անելու են Ղարաբաղը Ադրբեջանին վերադարձնելու համար։ Ոստի այս առումով այո, կարելի է կապել ադրբեջանական ակտիվությունը Դավութողուի մեսիջի հետ, որն ուղղված էր ոչ թե Ռուսաստանին, այլ Ադրբեջանին, որ մենք ձեզ հետ ենք, կարող եք ողջորվել, ասել է Ստեփան Գրիգորյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի ռազմատենչ հայտարարությունը չի բխում ոչ միայն համանախագահների հնարավոր հանդիպման, այլ նաև ԵԱԿ-ի Միսկի համանախագահ երկրների բանակցային գործընթացի վերաբերյալ ունեցած պատկերացումների տրամաբանությունից։ Նման կարծիքի հայտնել քաղաքագետ Տիգրան Աբրամյանն անդրադառնալով Զաքիր Հասանովի հայտարարությանն ու սահմանային լարվածությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հերթական ռազմատենչ հայտարարությունն է արել։ Նա նշել է, որ իրենք ավելի խիստ միջոցներ են ձեռնարկելու հայկական կողմի նկատմամբ, հասցնելով ավելի կորցանի չարվածներ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպման ընթացած նման հայտարարություններին չի մասին են խոսում։ Արդյոք փորձ է արվում ձախողել հնարավոր հանդիպումը։ Այսօր Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում մեկնարկել է մանկապատանեկան ասմունքի մրցույթը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Արդեն 9-րդ անգամ տեղի ունենում ասմունքի մրցույթ։ Իդեպ մրցույթի գաղափարի իրականացնողը Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է։ Մրցույթին մասնակցում է երկու տարիքային խումբ՝ 11-ից 14 եւ 14-ից 17։ 42 հոգի այսօր մրցում են։ Նշենք, որ մրցույթին մասնակցում են ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետության բոլոր շրջաններից ասմունքողներ։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության արտադպրոցական նախադպրոցական բաժնի վարիչ Աննա Այվազյանի խոսքով Մինչև այս փուլը եղել է շրջանային փուլեր, շրջաններից հաղթողները այսօր կմասնակցեն այստեղ եւ այստեղից էլ կընտրվեն հաղթողները Հայաստանի եզրափակիչ փուլի մասնակցելու համար բոլոր շրջաններն են ընդգրկվում ամեն տարի էլ եւ ամեն շրջանից 4 կամ 6 հոգի նայած շրջանի դպրոցների քանակին գալիս են մասնակցելու հանրապետական փուլին։ Այդքանից ընտրվում է 6-ը, երկու տարիքային խմբով են ասել մրցույթը կայանում եւ ամեն տարիքային խմբից առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղեր։ Նախագծի հեղինակ Մարիետա Մարկարյանը մասնակիցներին մաղթեց հաջողություն եւ անկաշկանդ ելույթ։ Մինչ այդ ես ուզեի ասել, որ մենք ինչպես դուք խանդավառությամբ հաստատում եք ամեն անգամ ապենին երրորդ անգամ մեր փառատոնին, մենք էլ մեծ խանդավառությամբ սպասում ենք, թե որով մենք գալու Արցախ, որովհետև միշտ ներուսը դեպրա է եղել։ Դա ապացուցում են այն 17 մասնակիցները, որ այս 8 փառատոնի ընթացքում դարձել են մրցանակակիրներ։ Նրանցից 3-ը գլխավոր մրցանակ, 6-ը առաջին, 3-ը երրորդ հրապուսականներ, Ասկերանի շրջանի Խաչենի միջնակարգ դպրոցն է ներկայացնում Լիլիթ Մարկարյանը։ 5-րդ անգամն է մասնակցում։ Հուսով է, որ այս անգամ կզբաղեցնի մրցանակային տեղ։ Դասմունքեն Վահագն Դավթյանից եւ Գևորգ Էմինից մեկական բանաստեղծություն ընտրել եմ տարբեր մոր հետ կապված եւ հայրենիքի թեմայի հետ։ Հույս ունեմ, որ այս անգամ կգրավեմ որևէ մրցանակային տեղ։ Մրցույթի սկզբում հնչեց գեղեցիկ երգ, որը բարձրացրեց մասնակիցների տրամադրությունը։ որին հաջորդեց Գևորգ Էմինի բանաստեղծությունը։ Օգնել ինձ կյանքում ուղիղ ընթանալ։ Եթե քնած եմ, քնի ծախում, թե դուրը բաց է, իսուր չբանալ, եղածով երբեք չհանգստանալ եւ չասել, թե իմ մարածն արեցի, չասել, թե արդեն парքին տիրեցի, դեռ երկը մտքում չասել, գրեցի, դեռ քարը հանքում չասել, գրեցի, առանց ինք չասել, թե տուն շինեցի եւ վայելում եմ տունս բախտավոր։ Չթվալ արդար, եղած մեղավոր, մեղավոր պահին հանցանքը քավել, քավելու համար չղձալ հատուցում եւ հատուցումով չհպարտանալ։ Նշենք, որ եզրափակիչ փուլը կանցկացվի Երևանում, իսկ հաղթողներին սպասվում են պատվոգրեր եւ նվերներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Պատմական հուշարձանների պահպանումն ու վերականգնումը միշտ պետք է լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Բելալալյանի անդրադարձը Արցախն ինքնին հուշարձանների թանգարան է բաց երկնքի տակ։ Այստեղ կարելի է հանդիպել ինչպես նախաքրիստոնեական, այնպես էլ վաղ քրիստոնեական խաչքարերի, եկեղեցիների, որոնք բացառիկ են թե Հայաստանում, թե տարածաշրջանում։ Պատմաբան Լեռնիկ Հովանեսյանն այսպիսի հուշարձանների շարքին է դասում կենտրոնագմբեթ եկեղեցիները, դարերի վեր կանգուն մնացած եկեղեցիները, որոնք ծանրակշիռ ապացույցներ են Արցախի հայկականության ու քրիստոնեական ակունքներ ունենալու հարցում, այսօր կանգնած են փլուզման վտանգի առջև։ Պատմաբանը հազանգում եւ հրավիր հրավիրում է խնդրի վրա պատկան մարմինների ուշադրությունը։ Արցախի տարածքում կենտրոնակմբետ հատակագծով Խաչաձև հատակագծով հուշարձաններ քիչ են, ընդամենը կարելի է մոտ մի 11-12 հատ են, որոնց մի մասը գտնվում է վթարային վիճակում։ Եվ այդ եկեղեցին դրանք են թե Երիսման կազմանքը, թե Պողոսագյումրի եւ Կոճողոդի միջև գտնվող ամենափրկիչ վանքը, թե իր բավականին ունիկալությամբ եւ առանձնատկությամբ հայտնի Խաշաթաղի վարազգումի գմբեթավորի եկեղեցին, որը գտնվում է կիսավեր վիճակում։ Լեռնիկ Հովանեսյանը նշում է, որ վերջին տարիներին որոշ աշխատանքներ կատարվել են այս վանքերի ու եկեղեցիների վերականգնման ուղղությամբ, սակայն այսօր այդ աշխատանքները դադարեցված են բավականին ծրագրեր կան, որոնք կիսատ մնացած, թե գճավանքի վերակառուցումը, թե Պտկեսբերքի վերակառուցումը, թե Հորեկավանքինը, կոնկրետ Հորեկավանքի պարագային անձրևաջրերի հետևանքով քլվել է թաղակապ կառույցի հյուսիսային հատվածը եւ 2011-ին մաքրման եւ ընդհանրապես սեղման աշխատանքները կատարել, չափագրական աշխատանքները կատարել, սակայն դրանից հետո էլ որևէ բան չի կատարվել եւ ասում ձեզ որ Արևելյան Հայաստանում որևէտեղ այդքան մելիքական ապարանքներ չկան ինչքան որ Արցախի տարածքում եւ այսօր դրանք չուսումնասիրել չպահպանել չվերականգնվում մեղմ ասած միայն ունենք տողի ճիշտ շատ վերականգնված մելիքական ապարանք Մշակութային հարուստ ժառանգությունից մի քանի հուշարձաններ առանձնացնելը եւ միայն այդ հուշարձանների վերականգնողական հարցով զբաղվելը սխալ քաղաքականություն է համարում պատմաբանը։ Արևելյան Հայաստանում այսօր չկան այնքան ապարանքներ, ինչքան կան Արցախում, որոնք հրաշքով պահպանվել են միջև մեր օրերը, իսկ այսօր անհապաղ միջամտություն է պետք նրանց փրկելու համար։ Հակառակ դեպքում սերունդներին փոխանցելու փոխարեն մենք կլինենք վերջին սերունդը, որ հնարավորություն ունեցավ շփվելու Արցախի պատմության մելիքական էջերի հետ։ Այսօր միակ ապարանքը, որ կառավարության կողմից ուշադրության է արժանացել եւ որտեղ կատարվում են վերականգնողական աշխատանքներ, դողի մելիքական ապարանքն է, միջդեռ կան այլ մելիքատներ, որոնց մասին նույնիսկ տեղյակ չէ հանրությունը։ Մելիք Իսրայելյաների ապարանքը Մոխրաթաղի տարածքում, Մելիք Բեգլարյաների ապարանքը Թալիշ գյուղի տարածքում հորեկավանքը, Մարիամ քաղաքը Մաղավուզի տարածքում եւ այլն, այսինքն Հասան Ջալալյանների ապարանքը, այսքան խոսում ենք Հասան Ջալալյանի մասին, բայց նրանց ապարանքը գտնվում է խայտարակ վիճակում։ Բելալալայան այսօր Զբոսաշրջային տարին Արցախի համար կարելի է համարել բարեհաջող, քանի որ գրանցվել է աճ եւ անցնող տարում Արցախը այցելել 16000 զբոսաշրջիկ։ ԼՂ էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շավերդյանը նշել է, որ զբոսաշրջիկների հիմնական հոսքը եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունից, երկրորդ հորիզոնականում Եվրոպան է, երրորդը ԱՄՆ-ն։ Նախորդ տարի զբոսաշրջության հոսքերի առումով կորուստներ ունեցանք եւ այս տարի փորձել ենք բացը լրացնել։ Դա պայմանավորված էր մի շարք խնդիրներով, որոնց մեջ օգոստոսյան հնգորիա պատերազմն անշուշտ իր դերակատարությունն ունեցավ։ Այս տարի փորձեցինք վերականգնել նախորդ տարիների ցուցանիշը եւ ունեցանք 12%-ի աճ, որը բավական հուսադրող է, ասել է Շավերդյանը։ Նա նշել է, որ Արցախը հնարավորություն ունի ընդունելու մի քանի անգամ ավելի շատ զբոսաշրջիկների, քան այժմ եւ դրա համար երկիրն ապահովված է թե ենթակառուցվածքներով, թե հյուրանոցներով։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Գերմանիայի գավաթի խաղարկության 1/8-րդ եզրափակիչում Դորտմունդի Բորուսիան հյուրընկալվեց Augsburg-ին եւ առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ 61-րդ րոպեին Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի սուր փոխանցումից հետո զարգացող գրոհը դիպուկ հարվածով ավարտեց Դորտմունդյան ակումբի Գաբոնցի հարցակվող Պիեր Էմերիկ Օբամեյանգը։ 5 րոպե անց արդեն հայ ֆուտբոլիստն աչքի ընկավ գոլով։ Մխիթարյանն օգտագործեց ճապոնացի Սինդի Կագավայի փոխանցումը։ Քառորդ եզրափակչի ուղեգիրն նվաճեցին նաև Հերտան, Շտուտգարտը եւ Բոխումը։ Նշենք, որ քառորդ եզրափակիչ էին դուրս եկել նաև Բավարիան, Բայերը, Վերդերը եւ Հայդենհայմը։ Մարմնամարության Հայաստանի հավաքականի անդամներ Արթուր Դավթյանը եւ Արթուր Թոմասյանը ոսկե մեդալներ են նվաճել Միխայել Վորոնինի գավաթի խաղարկությունում առանձին գործիքների վրա։ Նշենք, որ Մոսկվայի Օլիմպիական ավանում դեկտեմբերի 14-ից 16-ը կայացել է Օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն Մարմնամարզի Միխայել Վորոննի Գավաթի միջազգային 22-րդ խաղարկությունը, որին մասնակցում էին 30 երկրի 140 մարզիկ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։